Septintas skirsnis. Ir erkė svarbus reiškinys. Kas maža didu, kas didu maža. Viskam būtinybė nustato pusiausvyrą. Vizija bauginanti protą. Tarp būtybių ir daiktų yra nuostabus ryšys. Šioje neįsimemoje visumoje, nuo saulės iki vabalėlio, niekas neniekina vienas kito, visi reikalingi vieni kitų. Šviesa nešant į dangaus mėlynę žemės klapsnius žino, ką daro – naktis dalyje užmigusioms gerėms žvaigždžių esencija. Kiekvienas kraidantis paukštis laiko savo pirštuose begalybės gyja. Gyvybinis pradas komplikuojasi. Nuo meteoro atvykstelėjimo lygi snapo dūžių, kuriais besiritantis krekždžiukas pramuša kiaušinio kevalą ir veda tiek į slieko gimimą, tiek ir į Sokrato atsiradimą. Kur baigėsi teleskopas, prasideda mikroskopas. Katro iš jų matymo laukas didesnis – Pasirinkite. Pelėsiai tai žiedų plėjada, miglynas, žvaigždžių skrusdėlynas. Tas pats glaudus artumas ir dar nuostabesnis tarp proto reiškinių ir medžiagos stovių. Elementai ir būties pradai maišosi, derinasi, jungiasi, dauginasi vieni kitų pagalba ir galiausiai materialiniam pasauliui ir dvasiniam pasauliui suteikia tą patį aiškumą. Gamtos reiškiniai be perstogės grįžta prie savęs pačių. Plačiose kosminėse slinktyse visatos gyvenimas juda į vieną ir į kitą pusę, nežinomomis masėmis viskas ugdamas neregimoje atsiradimo misterijoje, naudodamasis visko, neprarasdamas net svajonės, net sapno, čia pagimdydamas mikroskopinį gyvį, ten trupindamas žvaigždę į gabalėlius – virpėdamas, vibruodamas ir raitydamas, įskurdamas į šviesos jėgą ir išminties elementą, visur pasklidęs ir nedalomas, tribdydamas visą, įskyrus vieną geometrinį tašką, vadinamą aš. Viską suvesdamas į sielą, atomą. Viską atskleisdamas dievuje, sumaišydamas visus veikliuosius pradus nuo pačių iškilniausių, lygi pačių niekingiausių, svaiginančio mechanizmo tamsoje susėdamas vabždžio skridimą su žemės judėjimu, pajungdamas, kas žino, gal vien dėsnio tapatybės dėka, kometos judėjimą dangaus skliautose infuzorijos sukimuisi vandens laše. Tai mechanizmas sukurtas proto, didžiulė krumpliaračių sistema, kurios pirmasis variklis yra mašalėlis, o paskutinis ratas yra zodijakas. Ketvirtas skyrius. Vartai pasikeičia. Atrodė, kad šitas sodas kitado sukurtas iš tvirkavimo paslaptim slėpti, dabar visiškai pasikeitė ir liko vertas skaistybės slėpiniams dengti. Jame nebuvo daugiau nei pavienių, nei vejų, nei altanų, nei grotų. Čia visur vyravo žavus mirgantis prietimis, tarsi kokšydas gulas iš visų pusių. Pafas virto edenu. Tarsi kažkieno atgaila apvalė šį mielą kampelį. Ši gėlininkė savo gėlės dabar siūlė sielai – Šis koketiškas sodelis kitados turėjęs labai įtartiną reputaciją. Vėl tapo skaistus ir drovus. Pirmininkas padedamas kažkokio sodininko, pirmasis jų taris esas Lamuanijono pasiekėjas, o antrasis Lenotro meno teisėjas, jį sudarkė, apkarpė, išpustė, išdailino, pritaikė galantiškiams nuotikiams, gamta vėl jį atsijėmė, pripildė pavėsio ir paruošė meiliai. Nuorodam. Lamuanjonas Paryžiaus parlamento prezidentas, kurio laikais kūrė parkus Lenotras. Nuorodos pabaiga. Dabar į šią vienumą pateko širdis, nokte prinokusi mylėti. Meiliai tai reikėjo tik atsirasti. Jos čia laukė šventovi, kurią sudarė žalumynai, gėlė, samanos, paukščio ataudusiai, švelnios prieblandos, šlamančio šakos ir siela, sukurta iš velnumo, tikėjimo, tyrumo, vilties, polėkių bei iliuzijų. Kozetė išėjo iš vienolyno beveik dar vaikas, jai te buvo tik per 14 metų. Tai nedėkingas amžius. Kaip jau sakėme, jeigu nekalbėsime apie jos akis, ji greičiau buvo negraži negu žavi. Tačiau ji neturėjo nei vieno nemalonaus bruožo, tik buvo nevikri, liesutė, baukšti ir kartu drasi, žodžiu, paauglė mergaičiukė. Jos auklėjimas buvo užbaigtas, tai yra jį mokėsi tikybos, o ypač dievotumo, paskui istorijos, tai yra dalyko, kuris taip vadinamas vienolynuose, o taip pat geografijos, gramatikos, prancūzijos karalių vardų, truputį muzikos, išmoko piešti profilį ir taip toliau, apskritai ji nieko nežinojo, o tata tai ir žavu ir pavojinga. Jaunos merginos sielos nereikia palikti patamsiuose. Vėliau joje susidaro per daug gyvų, per daug ryškių miražų – nelyginant tamsime kambaryje. Įsklaidyti joje tamsą, švelniai ir atsargiai, veikiau tikrovės atspindžiais, o ne jų tiesioginė skaudžia šviesa. Ši naudinga ir patraukli griežta prietima išblaško vaikiškas baimės ir apsaugo nuo polimų. Tik tai motinos instinktas, nuostabi intuicija, į kurią įsipina merginos atsiminimai ir moterės patyrimas, žino, kaip ir kokiu būdu reikia sudaryti tą prietimą. Niekas neatstos šio instinkto. Visos pasaulio vienuolis taip nesuformuos jaunos mergaitės sielos, kaip viena motina. Kozetė neturėjo motinos. Ji te buvo turėjusi daug motinų vienuolių. Žodžio motinos daugiskaita. O dėl Žano Valžano, tai jame buvo įsikūnyje ir švelnus jausmai, rūpestingumas, bet tai buvo tik tai senas žmogus, kuris nieko apie tai nenusimanė. Iš tikrųjų, kiek reikia išmanimo auklėjimo žygdarbėje, rimtai rengiant moterį gyvenimui, kad galėtum sėkmingai kovoti su tuo didžiuoju neišmanimu, kuris vadinamas nekaltybė. Niekas taip neparuošė jaunos merginos aistroms, kaip vienolynas. Vienolynas nukreipia mintį į nežinomybės pusę. Širdis susitelkusi pačioje savyje, užsiskleidžia negalėdama parodyti savo jausmų – Užsidaro negalėdama įsiskleisti, iš to kyla vizijos. Spėlionis, prielaidos, susigalvoti romanai, troškimas nuotikių, fantastiškos užburtos pilys, rūmai, sukurti vidinėje proto tamsoje – niūrios ir slaptos buveinis, kur aistros beregin susiranda savo prieglaudą, kai tik peržengti vienolyno vartai joms leidžia ten įeiti. Vienolynas tai priespauda, kuri triumfuoja žmogaus širdyje tik tada, kai tveria visą gyvenimą. Išėjusi iš vienolyno, kozetė negalėjo rasti nieko malonesnio ir pavojingesnio už tą pliume gatvės namą. Tai buvo vienumos tesinys, bet ir laisvės pradžia. Uždaras sodas, bet ryški turtinga gosli ir kvapni gamta. Tos pačios svajonės kaip vienolyne, bet ir probėgšmais matomi jauni vyrai. Geležiniai vartai, tačiau į gatvę. Bet kartuojame, čia atvykus jį buvo dar tik vaikas. Žanas Valžanas pavedė jai tą apleistą sodą. Daryk čia, ką tinkama, tarė jis jai. Sodas teikdavo daug pramogų kozetei. Ji išnaršė visus krūmus, išvartė akmenis, ieškojo jame žvėriūkščių. Ji žaisdavo jame, kol dar nebuvo ties metas svajoti. Mylėjo tą sodą dėl tų vabzdžių, kurios rasdavo po kojomis žolėje, kol dar nebuvo pamilusi žvaigždžių kurias turėjo pamatyti šakose viršum galvos. Be to ji mylėjo savo tėvą, atseit Žaną Valžaną visą savo sielą, su naive dukteriška aistra ir senukas jai buvo itin mielas geidžiamas draugas. Skaitytojas prisimins, kad ponas Madlenas daug skaitydavo. Žanas Valžanas irgi mėgo knygas. Jis tapo gerų pašnekovų, kalbėdavo įsturiningai ir iškalbingai, kaip ramaus ir gilaus proto žmogus, kuris nuolat lavinasi – Jame buvo likę lygiai tiek atšiaurumo, kiek reikėjo pabrėžti jo gerumui. Jis turėjo griežtą protą ir švelnę širdį. Liuksemburgo sode pokalbios prie keturių akių jis plačiai viską aiškindavo, semdamas į žinių iš to, ką buvo skaitęs, o taip pat iš to, ką buvo patyręs. Kozetė įdėmiai klausydavos ir jo žvilgsnis svajingai klaidžiodavo aplinkui. Šis paprastas žmogus patenkino Kozetės mintį lygiai kaip šis laukinis odas jos akis – Pavargusi besivaikydama peteliškės, jie atbėgdavo prie jo, visą uždusus ir sušūkdavo, ah, kaip prisilakščiau. Jis pabučiuodavo ją į kaktą. Kozetė dievino gerą į senuką, ji visur sekiodavo jam iš paskos. Ten, kur būdavo Žanas Valžanas, jai būdavo gera. Kadangi Žanas Valžanas negyveno nei viloje, nei sodeta, jai būdavo smagiau vidinėme grįstame kieme, nei gėlių pilname kampelyje ir mažame kambarėlyje su šiaudinėmis kėdėmis, nei didelėme salone – aptrauktame kiliminiais apmušalais, kur prie sienų stovėjo minkšti grėslai. Kartai Žanas Valžanas, laimingas, kad jinai jam trukdo, sakydavo šipsodamasis, bet eiktų į savo kamputį, leisk man truputėlį pasilikti vienam. Jie atsakydavo jam tuo švelniu niurnėjimu, kuris toks žavus tada, kai taip kalba savo tėvui duktėj. Teveli, man pas jūs labai šalta. Kodėl jūs nepasitiesėte čia kilimų ir nepasistatote krosnis? Brangus vaikelį. Yra tiek žmonių geresnių už mane, o jie neturi net stogo viršum galvos. Tai kodėlgi pas mane šilta ir yra viskas, ko reikia? Todėl, kad tu moteris ir dar vaikas, tai tau. Vadinasi, vyrai turi šalti ir vargti. Kaip kurie vyrai? Gerai, aš taip dažnai čia atidinėsiu, kad jums norom nenorom teks kurianti. Ji dar jam sakydavo, tėte, kodėl jūs valgote tokią prastą duoną? Todėl, dukrelė. Na gerai, tai ir aš tokią valgysiu. Tuomet, kad kozetė nevalgytų juodos duono, Žanas Valžanas valgydavo baltą. Kozetė labai miglotai tie prisiminė savo vaikystę, rytais ir vakarais jį melsdavosi su savo motina, kurios nepažino. Abu tenardėjai buvo išlikę atmintyje kaip dvi klaikios būtybės iš kažkokio baisaus sapno. Ji prisimindavo, kad vieną kartą nakčia buvo nuėjusi į gyrę vandens. Ji manė, kad tai buvo labai toli nuo Paryžiaus. Jai atrodė, kad ji tada gyveno bedugnyje ir kad Žanas Valžanas ją ištraukė iš ten. Vaikystėje jai atrodė toks laikotarpis, kada aplinkui knipždėte knipždėjo vien šimtakojai, vorai ir gyvatis. Kadangi nebuvo tvirtai įsitikinusi, kad jinai Žano Valžano duktė ir kad jis jos tėvas, tai svajodama vakarais prieš miegą vaizduodavosi, kad jos motino siela persikėlė į šį gerą senuką ir gyveno prie jos. Kai jis sėdėdavo šalia, ji priglausdavo savo skrostelį prie jo baltų plaukų ir ją iš akių tyliai nurėdėdavo ant jų ašarą, jį tardavo savo. Galbūt šis žmogus mano motina. Kadangi motinystė visiškai nesuprantama savoka skaistybei, tai kozetė nors ir keistai atskamba per savo gryną neišmanimą būdingą vienolinį išauklėtai mergaitiai. Galų gale ėmė vaizduotis, jokie beveik visiškai nėra turėjusi motinos. Ji net nežinojo tos motinos vardo. O kai nejučia paklausdavo apie tai Žaną Valžaną, jis visada stilėdavo. Jeigu jį klausimą pakartodavo, jis atsakydavo šypseną. Kartą ji labai užsispyrė, tuomet jo šypsena virto ašarą. Žano Valžano tylėjimas apgaubė Fantiną tamsa. Ar tai buvo atsargumas? Ar tai buvo pagarba? O gal baimė patikėti tą vardą kito žmogaus atminčiai ir tuo būdu jį palikti atsitiktinumo valiai? Kol Kozetė buvo maža, Žanas Valžanas mielai kalbėdavo jai apie jos motiną. Kai jį išaugo į jauną merginą, tai pasidarė nebeįmanoma. Jam atrodė, kad jis nebeturi drąsos. Ar tai buvo dėl Kozetės, ar dėl Fantinos, bet jis jausdavo kažkokį šventą siaubą, pagalvojęs, kad tą šešėlį įleis į Kozetės sielą ir padarys vėlionę trečių jų likimo dalyvių. Juo ta šešėlis jam darėsi šventesnis, juo jis atrodė baugesnis. Jis galvodavo apie Fantiną ir jausdavo, kaip jį slegia tylėjimas. Jis tarsi įžiūrėdavo tamsoje kažką panašaus į uždėtą ant lūpo pirštą. Gal tasai Fantinos dorovingumas, kurio ji neteko prie savo valią gyva būdama, sugrįžo po jos mirties, rūščiai apgaubė ją ir piktai saugojo velionės ramybę kape. Gal Žanas Valžanas pats to nežinodamas jautė jo poveikį. Mes tikime mirtim, bet nesame iš tų, kurie atmeta tokį slėpiningą aiškinimą. Todėl jis ir negalėjo net kozetijai pasakyti Fantinos vardo. Kartą kozetė jam tarė. Tėte, šią nakt aš sapnavau savo motiną. Mačiau ją su dviem dideliais sparnais. Mano motina turbūt buvo šventa. Taip, nes ji buvo kankinė, atsakė Žanas Valžanas. Šiaip ir taip Žanas Valžanas buvo laimingas. Išeidama su juo kozetė atsiremdavo jo rankos išdidi ir laiminga lygi širdies gelmių. Žanas Valžanas, matydamas tą jo švelnumą, tokį nepaprastą, taip sutelktai jį vieną jausdavo, kad jo sielas kendi palaimoje. Jisai virpėdavo apimtas angeliško džiaugsmo, susižavėjimo kupinas jis tvirtindavo savo, kad šitaip truks visą gyvenimą. Sakydavo savo, kad po teisybė yra per mažą kentėjęs ir todėl nenusipelnęs tokios spindulingos laimės – ir savo sielos gilumoje dėkodavo Dievui, leidusiam, kad jį visų atstumta šitaip mylėtų toji nekalta būtybė. Penktas skyrius – rožė pastebi, kad ji tapo karo pabūklu. Kartą kozetė atsitiktinai pasižiūrėjo veidrodį ir labai nustebo. Jai beveik pasirodė, kad ji graži. Tad tai kažkaip keistai ją sujaudino. Iki šios akimirkos ji visiškai nebuvo galvojusi apie savo veidą. Įmatydavo save veidrodyje, bet nesižiūrėdavo. Antra vertus jį dažnai girdėdavo sakant, kad ji negraži. Tik Žanas Valžanas švelniai sakydavo, ne, netiesa. Šiaip ar taip, Kozetė visuomet save laikė negražia ir taip galvodama užaugo su lengva vaikystės rezignacija, pripratusi prie tos minties. O dabar štai veidrodis taiga jai pasakė tą pat, ką ir Žanas Valžanas. Netiesa. Ji nemiegojo visą naktį. O jeigu iš tikrųjų aš graži, galvoja jį, kai būtų jokinga, jeigu pasirodytų, kad aš graži. Ir ji prisiminė tą savo draugės vienolinę, kurių grožis krisdavo visiems jak ir kalbėjo savo, ar galimas daiktas. Nejaugi aš būsiu kaip panelė tokia ir tokia. Kitą dieną jį jau tyčia į save pasižiūrėjo veidrodį ir suabejojo. Kur buvo mano galva, tarė jį? Ne, aš lygšti o ji tik blogai buvo miegojusi, išbliškusi, pakei patamsėję. Vakar ji ne per daug džiugavo patikėjusi savo grožiu, bet dabar nusiminė jo nebetikėdama. Ji nebežiūrėjo į veidrodį ir daugiau kaip dvi savaitę šukavosi plaukus, atsisukusi į nugarą. Vakare po pietų jį paprastai siuvinėdavo ką nors salone arba šiaip dirbinėdavo kokį vienolinį išmoktą darbelį, o Žanas Valžanas skaitydavo sėdėdama šalia jos. Kartą jį pakėlė nuo savo darbo akis ir labai nustebo pamačiusi, kad tėva žiūri į ją su kažkokiu nerimu žvilgsnyje. Kitą kartą, eidama gatvė, įtarėsi išgirdusi už savęs kažkokį vyriškį tariant. Graži moteris, tik prastai apsirengusi. Na, pagalvoja jį, jis ne apie mane. Aš dailiai apsirengusi ir negraži. Ji tada buvo užsidėjusi pliušinę skribelaitį ir vilkėjo merinosinę suknelę. Pagaliau vieną dieną būdama sode jį išgirdo senąją tusenę, sakant, ar jūs pastebėjote, ponia, kaip išgražėjo mūsų panelį. Kozetė neišgirdo, ką atsakė tėvas, bet tusenė žodžiai ją giliai sukrėtė. Ji išbėgo į sodą, užlipo į savo kambarį, prišoko prie veidrodžio, į kurį tris mėnesius nebuvo žiūrėjus, ir šūktelėjo. Jai pačiai akys apraibo. Ji buvo graži ir apveidi. Ji negalėjo netikėti tusenė ir savo veidrodžių. Jos liemuo buvo susiformavęs, soda pabaltėjusi, plaukai žvilgėjo, mėlynose akise degė kažkoks nežinomas spindesys. Savo grožio įsisamoninimas ją persmelkė per vieną akimirką, nelyginant ryškiai tvykstelėjusi šviesa, bet to ir kiti šitai pastebėjo. Tusenė apie tai pasakė ir dabar jai pasidarė aišku, jog ir anas praeivis kalbėjo apie ją. Jokių abejonių negalėjo būti – Sumišusi, apkvaitusi, kupina neapsakomų susižavėjimų, jis sugrįžo į sodą, jausdamasi kaip karalaitį ir nors buvo žiema, girdėdama čiulbant paukščius, matydama auksinį dangų, saulę šviečiančią pro medžių šakas, žiedus krūmuose. O Žanas Valžanas pajuto gilų, neišaiškinamą liūdėsi širdyje. Iš tikrųjų jau kurį laiką jis susiaubu stebėjo šį grožį, kasdieną viską iščiau žydinti švelniame kozetės veidelyje. Išaušo aušra, visiems žavinga, o jam nelemta. Kozetė jau gana seniai buvo graži, tik ilgai to pati nepastebėjo. Tačiau paniūrusi Žano Valžano žvilgsnį nuo pat pirmos dienos pažeidė tą nelaukta šviesa, kuri išlėto skleidėsi ir pamažu gaubė visą jaunąją merginą. Jis jautė, kad dabar pasikeis jo laimingas gyvenimas. Toks laimingas jokis nedrįsdavo nie pasjudinti, bijodamas, kad jo kuo nors nesudrumstų. Tasai žmogus pakėlės tiek negandų, žmogus, kuriam dar tebe kraujavo likimo padaryto žaizdos, kuris anksčiau buvo beveik piktadarys, o dabar tapo beveik šventuoju, kuris anksčiau vilkės katurgininko grandinę, dabar vilko neregimą, bet sunkiai slegiančią nešlovės grandinę. Žmogus, kurio įstatymas dar nepaleido ir kuris kiekvieną akimirką galėjo būti suimtas ir iš darybės tamsumos išvilktas ir iškė viešosios gėdos šviesą – Tasai žmogus sutikdavo su visko, pateisindavo viską, atleisdavo viską, laimindavo viską. Linkėjo visiems gero ir maldavo apvaizdą žmonės įstatymus visuomenę gamtą visatą tik vieno – kozetės meilės. Kad tik kozetė ir toliau jį mylėtų. Kad tik Dievas nekliudytų šio vaiko širdžiai verštis į jį ir pasilikti su juo – Kozetės mylimas jis jausdavosi išgydytas, nurimęs, susitaikinęs, patenkintas, atlygintas, iškeltas. Kozetės mylimas jis buvo laimingas. Jis daugiau nieko neprašė, jeigu jį būtų paklausę, ar nori būti laimingesnis, jis būtų atsakęs ne. Jei Dievas būtų jį paklausęs, ar trokšti rojaus, jis būtų atsakęs, tenai man būtų blogiau. Visa, kas galėjo tą padėtį sudrumsti, kad ir truputėlį versdavo jį sudrebėti, jam pasivaideno permainą. Jis niekuomet gerai nesuprato, kas yra moterės grožis, bet instinktu jauti, kad tai kažkas baisaus. Apstulbęs jis žiūrėjo į savo bjaurumo senatvės, nelaimės, nešlovės, širdgėlos gelmių į tą grožį, kuri žydėjo šalia jo, prieš jo akis vis labiau džiūgaudamas išdidus nekaltame, bet nerima keliančiame mergaitės veidę. Jis sakydavo savo, kokia ji graži, kas man dabar bus. Tikrai sakant, čia ir glūdėjo skirtumas tarp jo meilės ir motinos meilės. Tai, kas jo sieloje kėlė sielvartą, motinai būtų žadinę džiaugsmą. Pirmieji permaino ženklai netrukus ėmė reikštis. Jau kitą dieną po to, kai kozetė savo tarė, žinoma, aš graži, ji atkreipė dėmesį į savo tualetą. Ji prisiminė praeivio žodžius, graži, bet nedailiai apsirengusi. Šis pranašingas dvelgsmas, praliekęs pro ją ir išnykęs, įdegė širdyje vieną iš tų dviejų pradų, kurie vėliau vystydamėsi pripildo visą moteris gyvenimą – koketiškumo pradą. Antrasis pradas – meilė. Vos tik tai – Jinai patikėjo savo grožių, įsiskleidė visa jos moteriška siela. Jis susiaubu galvojo apie merinosinę suknelę. Jai pasidarė gėda pliušinis skribelaitis. Tėvas niekomet nieko jai neatsakydavo. Ji bematant išmoko dailiai rengtis, perprato skribelaitį, suknelis, apsiaustėlio, kurpaičių, rankogalėlių, jai tinkančios medžiagos ir spalvos paslapti meną kuris daro Paryžietę tokią patrauklę, tokią paslaptingą ir tokią pavojingą. Posakis žavinga moteris, sugalvotas Paryžietiai. Nepraėjo nemėno ir mažoji kozetė toje dykumoje vadinamoje Babilono gatve tapo ne tik viena iš pačių gražiausių moterų, o tai jau šis tas, bet ir viena iš dailiausiai apsirengusių Paryžiaus moterų, o tai jau kur kas daugiau. Jei norėjosi sutikti tą praeivį, išgirsti, ką jis pasakys ir jį pamokyti. Jina iš tikrųjų buvo žavi visais atžvilgiais ir puikiai atskirdavo Žeraro skribelaitę nuo Erbo skribelaitis. Žanas Valžanas nerimastingai žiūrėjo į šias pragaištingas naujybės. Jis, kuris jautėsi galys tik šliaušti daugiau daugiausiai žingsnių eiti, matė kozetę išaugant sparnus – Tačiau kiekviena moteris, tik pažvelgus į kozetės tualetą, tučto jau būtų supratusi, kad ji neturi motinos. Kozetė nepaisydavo kai kurių smulkių padarumo taisyklių. Ne visuomet gerai žinodavo, kas pritinka, o kas ne. Motina, pavyzdžiui, būtų jai pasakiusi, kad jaunos merginos nedėvi damastinių suknelių. Jau pačią pirmąją dieną išėjusi su juodo damasto suknele bei pelerina ir balto krepo skrybelaitė – Kozėtė linksma žėrintis, kai staveidį išdidi, spinduliuojanti, paėmusi už parankį Žaną Valžaną, paklausė, tėtė, kaip aš jums dabar atrodau? Žanas Valžanas atsakė tokiu tonu, kuriame tarsi buvo girdėti aitri pavydo gaida, žavinga. Pasivaikščiumo metu jis laikėsi kaip paprastai, o kai sugrįžo, paklausė Kozėtė, ar tu jau nedėvėsi ano savo suknelės ir nenešiosi tos skribelaitės? Tai buvo kozetės kambaryje. Kozetė atsisuko į rūbinę spintą, kur kabėjo jo seni pensionininkės drabužėliai. Šitų maskaradinių rūbų sušuko jį. Ką man jie tėtė? Oi, ne, aš niekome daugiau nesivilksiu tų baisių skarmalų. Su šiuo daiktu ant galvos aš atrodo tikra baidyklė. Žanas Valžanas giliai atsiduso. Nuo to laiko jis pastebėjo, kad kozetė, kuri anksčiau visuomet prašydavo jį pasilikti namie, sakydama – Tėtė man linksmiau pabūti čia su jumis, dabar visada kviesdavo jį eiti su ją pasivaikščioti. Iš tikrųjų, kam reikalingas gražus veidelis ir puikus apdaras, jeigu nėra kam jų parodyti. Taip pat jis pastebėjo, kad kozetė jau nebe taip mėgsta už pakalinį kiemą, dabar ji mėliau būdavo sode, o ypač mėgdavo vaikščioti palei aptvaro pinučius. Žanas Valžanas susidarė savyje į sodą nekeldavo kojos, jis lik sarginis šuo – tūnodavo savo kieme. Kozetė, supratusi esanti graži, neteko to grakštumo, kurį teikia nežinojimas. Tai subtilus grakštumas, nes grožis išaukštintas naivumo yra neapsakomai mielas ir nieko nėra žavingesnio už spindinčią nekaltybę, kuri žengia pati to nežinodama su rojaus raktais rankose. Tačiau praradusi naivų grakštumą, jinai įgavo maslumo ir rimtumo žavesį. Visa sklydina jaunystės, nekaltybės ir grožio džiaugsmo ji dvelkė didžią melancholiją. Kaip tik šiuo metu Marijus po šešių mėnesių pertraukos vėl išvydo ją Liuksemburgo sode. Šeštas skyrius – kautynės prasideda. Kozetė savo vienumoje, kaip ir Marijus Savojoje, buvo visiškai pribrendusi įsiliepsnoti – Likimas su slėpininga ir fatališka kantrybė išlėto artino vieną prie kito šie dvi būtybės. Ilgesio kamuojamas ir įtemptos aistros į elektrintas. Šitie dvi sielas, kuriuose slypėjo meilė, kaip debesyse, kad slypė audra ir kurios turėjo susidurti ir susilieti žvilgsniu, kaip debesys susilieja žaibu. Meilis romanuose tiek piknaudžiauta žvilgsnio gale – jog pagaliau nustota ją tikėti. Dabar jau beveik nebedrįstama sakyti, jog dvi būtybės viena antrą pamilo dėl to, kad susidūrė jų žvilgsniai. Tačiau kaip tik šitaip ir tik šitaip prasideda meilė. Kitkas yra tik tai, kitkas ir ateina vėliau. Nieko tikresnio negali būti už tuos didžius sukrėtimus, kurio sukelia viena antrai dvi sielos pasikeitusios tokia kibirkštimi. Atėjo valanda, kai kozetė patito nežinodama savo žvilgsnių sudrumsti Marijų, o Marijus irgi nieko negalvodamas savo žvilgsnių sudrumsti kozetę. Jėdu įdėgė vienas antram tą patį blogį ir tą patį gėrį. Jau seniai kozetė buvo į jį atkreipusi dėmesį ir jį stebėjo, kaip stebi ir tyrinėja visos merginos, žiūrėdama į kitą pusę. Marijus dar laikė kozetę negražę, kai kozetė Marijus jau atrodė gražus bet kadangi jaunuolis jie nesidomėjo, tai irgi buvo jam visiškai abejinga. Vis dėlto jį negalėjo savo nepripažinti, kad jo gražus plaukai, gražios akis, gražus dantis, ir kad jo balsas maloniai skamba, kai jis kalba su savo draugais, kad jo eigastis, nors ir nevikri, tačiau turi savotiško grakštumo, kad jis anaip tol netrodo kvailas, kad visa jo esybė kilni, švelni, paprastai ir išdidi, ir kad pagaliau, nors jis ir atrodo neturtingas, bet turi vidinio orumo. Ta diena, kai jų akis susitiko ir pagaliau staiga jie vienas antram pabilojo tuos pirmosius miglotus ir neįsakomų žodžius, kuriuos nedrasiai perteikė tik žvilgsnis. Kozetė iš pradžių nieko nesuprato. Jis susimaščiusi parėjo į namus vakarų gatvėje, kur Žanas Valžanas savo papratimu buvo atsikėlę šešioms savaitėms. Kitą dieną pabudus jį pagalvojo apie tą nepažįstamą jaunuolį, kuris taip ilgai buvo abejingas ir šaltas, o dabar rodosi atkreipė ją dėmesį. Tačiau jai pasirodė, kad tas susidomėjimas jai nekelia nei mažiausio malonumo, veikiau į truputį pyko ant to gražaus didžiuoklio. Kažkoks karingumas nubudo mergino širdyje. Jai atrodė, kad jį pagaliau atsikeršys ir apie tai galvodama jauti kažkokį dar ko nevaikišką džiaugsmą. Žinodama esanti gražiai, jauti nors ir neaiškiai, kad turi ginklą. Moterys žaidžia savo grožiu kaip vaikai savo peiliu joms pasitaiko pačioms juos susižeisti. Skaitytojas prisimins Marijaus viravimus, jo nedrasą, jo baimę. Jis pasilikdavo sėdėti ant savo suolo ir nesiartindavo, tai keldavo kozetį apmaudą. Kartą jį pasakė Žanui Valžanui. Tėte, pavaikščiokim truputį šitoje pusėje. Matydama, kad Marijus neina prie jos, ji pati žengė prie jo. Tokiais atvejais kiekviena moteris panašiai Mahometą – Antra vertus, kad ir keista, bet pirmiausia tikroji meilė pasireiškė jaunuoliui baukštumu, o mergaitį drąsa. Tai atrodo keista, bet vis dėlto yra labai paprasta. Dvi lytis, stengdamosi suartėti, įgauna viena antros ypatybės. Ta diena kozetė žvilgsnis ko neišvarė Marijų iš proto, o Marijaus žvilgsnis privertė kozetę suvirpėti. Marijus nuėjo su viltimi širdyje, o kozetė su nerimu. Nuo tos dienos jiedu vienas antrą ėmė dievinti. Pirmas jausmas, kurį pajuto kozetė, buvo neaiškus ir gilus liūdesys. Jai atrodė, kad per vieną dieną jo siela patamsėjo. Ji nebepažino jos. Mergaitė sielos baltybė, kurią sudaro šaltumas ir linksmumas, panašiai į sniegą. Ji tirpste sutirpsta nuo meilės, nuo savo saulės. Kozetė nežinojo, kas yra meilė. Ji niekomet nebuvo girdėjusi tariant šito žodžio jo žemiškąją prasme.